Thamena bra. Draga braći i sestre, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prošli put smo se malo osvježili. Tako. I smišljio sam da večerašnja tema bude o kurijama. Mislim, prepustam sam se ne pretjerati. Pa ćemo večeras inšallah tala govoriti malo o dunjavku Govorili smo o džennetu, njegovim vrijednostima i onome što smo pripremili za džennet, a večeras govorimo o bezvrijednosti dunjavka. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان A ovaj dunjalučki život nije ništa drugo osim igra i razonoda. a hiretska kuća je vječno uživanje. Ili samo po sebi suštinski život. Leukjanu i alimun, kad bi oni znali. Allah subhanahu wa ta'ala jasno govori da dunjaluk je nešto samo varljivo, nešto prividno. Pa kaže, ma mesel al hayati dunja kemajna zelnahu mine seba, Primjer dunjalučkog života je poput vode koju mi ispustimo sa nebesa. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام pa se sa njim pomiješa one biljke, ili pomiješane biljke na zemlji od onoga što jedu ljudi, životinje ili stoke. Hatta idha ehadat il ardu zuhrufaha wa zayyanat, a kada zemlja se okiti i kad se lijepo ukrasi, وظن ehluha annahum qadirun alejha i kada njeni stanovnici pomisle da imaju moć nad njom etaha amruna lejlen au nehara onda je dođe naša, na, naša naredba noću ili danju فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالأمس a je učini kao pokošeno, dakle, supovaljeno, kao da uopšte juče nije postojala. Kedalike nufasilu lajati li haomin tako mi pojašnjavamo lajete ljudima koji razmišljaju. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava čovjeka da stanje ljepote i uživanja i užitaka koje on doživljava i ono što vidi od usjeva kada u junu zažive sije se u martu ili aprilu kako gdje pa kada zažive u junu ili u julu ili čak i Majko, da ono zelenilo je samo varljivo. Pa onda Allah Šanom, <clears throat> pardon, upozorava pa kaže, pa dođe naša naredba. Onda učini šta? Ko pokušeno, ko povaljeno, ništa njega ne, nema fajde, nema koristi. Vi ste bili svjedoci i svakodnevno gledate šta znači samo jedan grad ili led kad se spusti sa nebom. Koliko štetu može izazoviti? Jeste vidjeli što može i na sluša da izazove? To je Allahova naredba. To je Allahov kader. To je Allahova moć. I oni se bajagi pripreme da pucaju raketama u nebo, da razviju oblake, da ne, ne bi grad uništio usjeve, a onda Allah Žešan dadne suš, on sve izgori. Allah Žešan odredio, ne mogu ljudi pobjeći da Allah subhanahu wa ta'ala, odrede. Kerna Allah ne, ne, nećete pobjeći. Ne može se pobjeći Ne može se izbjeći Allah poslanik sallallahu jednom prilikom prošao tržnicom pa je pored ceste vidio uginulog jarca Hrždavi ušiju. Jedan onda Allah poslanik sallallahu alaihi sallam ga uhvatio za uho i rekao ko bi htio da ovaj bude njegov za jedan dirhem Ko će ga kup za jedan dirhem? Je dozvoljeno prodati lešinu? Nije. <laughs> Nije. Nije. Zašto je Allah sam sada prodavao lešinu? To pa je samo da ispitao. Molim? Nije bio to cilj. Ti znaš njegov nije. Šalim se. Allah sam sada i koristio svaku priliku da shave nečem poduče. A vidjet ćete šta znači učen i onaj koji uči. Allah poslanik se alejhi sallam kad je upitao on dvorši, kaže da je živ šta će nam? Jer da je živ već ima da je muši. Dakle, svako voli prnog jaca, ima fine, druge možda rogu, nisu jače, sad ispušteni muši, u nas podignuti. Kaže, innehu esek fe kejfe huve, wa huve menet. Pored toga što je, dakle, tržavi ušiju, onda i još pored toga je crkotina. Allahom poslanik sallallahu sallam kaže, fe wallahi la dunja ehvanu ala Allah min hada alaikum. Tako min Allaha, dunjaluk je manji vridan kod Allaha nego ova janac kod vas. Nima nikakve vrijednosti. Međutim, dunjaluk <laughs> se ponudio svojim proscima. Ponudio se svojim mušterijama. Ponudio se svojim zaljubljenicima i obožavateljima. Ponudio se sa svim svojim ukrasima i ljepotama. I dao i ponudio. Poput rospije na stupskoj petlji, kada stane pa se nudi. A oni onako hrle, pored čistih svojih žena, misle da je u njima utjeha. Još im bilesi 50 maraka datno. I onako jednik ostane ispražnjen i on je novčanik i nikakve fajde ne ima od njega više, jer misli dunjaluk je njega. A isti taj dunjaluk je prodao za jedan od najvećih grijeha. I čtejivu seba mubiqat. Allah se kaže, klonite se, čuvajte se. Sedam uništavajućih grija I na Allah sve sallam sallam nabraja ih. Između njih nabraja i rund, širk, sihr, spominje i Ali puno je mušterija danas. Kod nas se kaže nazbojo se mušterija. je li tako? Kome? Djevojci. Evo ovdje se Dunjaluk nudi, ali Dunjaluk gori od rospije. Pa prevarit će. On ga kupi, on pobjegne drugom i tako dalje i nikad ne ostane sa njim, nego ga isprati u vječnu kuću boravišta. A tamo samo dva puta imaju pripremljena. Jedan u vatru, jedan u Ljudi žure da se nagomilaju, da zarade, danonoćno samo razmišljaju kako će preživjeti. Razmišljaju da napravi kuću pored kuće i kuću pored kuće, da napravi sinovima, da napravi kćerima, da grade, da otvaraju firme, da se bogate čim više zlata, čim više puni, čim više punih sefova, a ne razmišljaju da sve ono što grade, ništa sa sobom neće punijeti. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je živio sasvim drugačijim životom. Kada Iša radijallahu manha govori o njegovom životu i o njihovom halu, koliko ima žena? Devet, tako, isto dobro. Devet vila, ne zna se koja od koji je bolja. Je tako? Nije. Nije. Nego Iša radijallahu manha kaže, kada bi činio seždu, povukla bi noge nije imao gdje da padne na seždu sallallahu alaihi Toliko koliko je bila samo jedna postelja i ono što je bilo, kako bi rekli, el udde, dakle od onih derivata, ono što, čovjek treba u njegovoj kući, malo suđa. A koliko je tog suđa bilo? Kad je Safija bintu Hayyaj donijela čanak i rekla iš, ovo je za u poslanika gosta. Ona je udarila po čanku. A što je čanak? Čanak drvena posuda, isklesana drveta, a može biti, dakle, od gline. Jedan mame sallallahu nam izađe, kupi ono hranu i kaže hrana za nas i za goste, pa je opuše, dakle, da on prašno skrine sa njim, dakle, je čanak za čanak. Dakle, nije nas kod nas, da danas inoće, inoće razvije onaj, tanjir ima tanjira, još tamo desetak servisa. Oni isto tako živjeli. Nisu živjeli nego su živjeli za danas, nisu živjeli za sutra. Ashabi radijallahu anhum, varovahum, su zarađivali toliko koliko im može biti u tom danu. I svaki novi dan, nova nafaka. I nisu razmišljali osim da njihova djela budu ima Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je poznata predaja kad je Alija radijallahu anhu isukao sablje da ubije nevjernika. Pa je ovaj pljunuo mu lice. Kada e, li ja vratio sabr? Pa smo pitali šta ti je bilo pa ga ne Kaže, bojimo sam se da to ne bude iz osvete radi sebe. Dakle, htio je da ubijenje bude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zarad njegovog kufra, njegove nepokornosti, njegove nevjerstva prema Allaha subhanahu wa ta'ala, a ne zato što je on meni uvrijedio. Danas nas, ko mrko pogleda, da mi je, kaže, da ga ja Mrko sam vam spogledate, leho ti. Ako neko nešto rekne, u totalni belaj. Dakle, mi smo se previše vidjeli za i za njegovu bezvrijednost, ne okrećemo se ono što je naše suštinsko, prepustili smo subtilnost ili zuhit, kako god hoćete, nekom drugom, pa se i ti subtilisti, ti zahidi bogate preko ti svoje subtilnosti. On onako skrušen, onako jadnik, jadan, Njega je voza limuzina sa nišanom naprijed ovako ono, znak. Ne pokazujem kako ide ovako izredno na znak. Jer nema jednih krišta, samo nekoliko žena, kuća, to, nekoliko svojih murida, jer jednih siromaša. mi smo im to prepustili. To su istinski pobožnjaci, istinski zahid, bili u prvim generacijama. Ashaba, tabina, tabi tabina. I pogledajte Hasan al-Basrija, rahimahullah ta'ala. Pogledajte njegov život. I što mislite da je moglo novko mudrosti pristeći iz tek tako nekog haj nehaj života? Naprotiv, on se posvećivao samo Allahom Đelešanu. Posvećivao se samo Allahom i subhanahu Tala vjeri. se samo Allahom subhanahu Tala knjigu. Proučavao su hadise Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam. Malik radi Allahu anhu, kada bi sjeo, kada ima Malik, Rahmanullah, kada bi sjeo, šta? Da proučava hadise uzeo bi? Abdest bi uzeo zaradi hadisa. A danas koliko mi puta uzmemo Kur'an, da ne pomislimo na <clears throat> to su bile muškarčine, ljudi, junačine, sokolovi, koji su znali što znači vječna kuća. A današnji ovi muškoga roda, a muškosti u sebi ne imaju, pojma ne imaju kakva je vrijednost <clears throat> pardon, a kakva je bezvrijednost onoga što oni rade, a kakva je bezvrijednost onoga što oni gomilaju, kakva je bezvrijednost onoga što će on bajk nekome da ostaje. Za razliku od ashaba radi Allahmanu, koji su ostavili dunjalu, volili su samo ime Allaha, mrzili su samo ime Allaha, radili su za Allaha i njegovu vjeru i nikada nisu gledali sebe i svoj ponos. Allah Đelšanu kaže Minal mu'minine ređalun sadaku ma ahadullaha alaihi. Od vjernika je bilo muškaraca koji su istinski učinili ono na što su Allahu dali prisegu. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Ima onih koji su preselili. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Ima onih koji čekaju. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا A ništa oni od toga nisu izmijenili. Mi ko bajaki non stop proučavamo tevhid, akidu. usamo se uprsa, mi smo elita, mi smo odabrana skupina, mi smo najbolji. Non se družimo ko sa Kur'anom, non stop učimo hadise. Hoćemo da učimo ovo, hoćemo da učimo ono. A u našim životima nikad boljitka. Nikad ne napredujemo. Znači da ne postoji iskrenost u našim djelima. I čovjek mora svaki dan da se liječi. Mora se liječiti mora da ujutru stane i špigu da kaže ti moraš nas razna Allaha i njegovu vjeru. Dosta je više ja. Ja više nisam bitan. Moje će proći. Ali treba ostaviti nešto na dolazećim generacijama omladine, mladeži, muslimana, da on nešto ima. Jer pogledajte u sebe. Ako ne budete vi preuzimali upravu u državi, oni gdje budete, zašto se školujete, neće niko, nemojte nek, misliti da će neko učiniti islamu. Ako sutra vi ne budete izbacili mito i korupciju, neće niko izbaciti mimo vas. Jer vi, ste ljudi koji se grade na imanu, islamu i tako dalje. I u vas oči upjerene, oči, dakle, onih oni koji smatraju vas pobožnima. I ne prihvata se od čovjeka, vjernika, da prevari, da slaže. Ne prihvata, ne prihvata se čovjeka vjernika da svom on pokori dunjaluku i samo dunjaluku. Nego prvo se u tebe gleda kad ćeš ti dati za Allahom vjeru. Pa ako se metni ta neka Sergija za neki projekat, svi gledaju u tebe. Pa kažu, evo onaj je maša Allah, on je dao, e, za njim se i, po, i povedite. Svako u vas gleda kad, kako ćete razgovarati sa drugima. Svako u vas gleda u sabraćaj kako se ponašate kad vozite. Svako u vas gleda kako, dakle, ponašate u trgovini. Vi ne smijete izigrati povjerenje ljudi. Vi ne smijete, dakle, prodati ono što ste učili i ono što vjerujete. Ne, ne smijete prodati za neznatne osvjetske beskorisne stvari. Jer čovjek na dunjavuku nema cilja osim da stekne Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. I kada radite, radite za to Allahu džalašanuhu vjeru. Zašto su oni bili takvi? Upravo zato što se vezali čvrsto za Allahovo uže i samo zato što su bili iskreni i samo zato što su spoznali Allaha u istinskom spoznaju. Znali su da Allah Đelšanu je taj koji nagrađuje. Nisu očekivani od ljudi. Nisu očekivani od ljudi. Vi znate, kad su zatekli, kad je ovaj stvari e, Izastavnik e, Bizantiji bizanti Bizantije Omer radi Allahu pod palmom, nije povjerovao da je on halifa ti čovječe vladaš, da kažemo, jel, u ovom žargonu, malo ne, neispravno, žargonu imperije. Vladaš tolikom imperijom, hilafetom. Tvoja zemlja od izlaska do zalaska sunca. Od izlaska do zalaska sunca tvoja zemlja. I spavaš pod palmom. Nigdje čuvara, nigdje nikoga. A to je bila iskrenost. Kad je Omer radi na naredio da se podijeli ovca, pa je Hafsa ostavila koliko? Koliko je ostavila? Plečku. Ostavila plečku. I je rekao, podijelite i tu. Nemamo pravo, nemamo veće pravo da ostali muslimana. Nisu, pazite nešto, oni nisu radili za sebe. Oni su radili za ono <clears throat> što su dočekali nakon i tabijinu. A pa pogledajte kasnije generacije o, o tabina, pogledajte poslije turska osvajanja i tako dalje. Dakle, svi su kalamili na ono što je prije postojalo. A mi smo došli da to sve srušimo. Nama treba Salahudine ljubi. Nama treba Omer ibn Hatta. Nama treba neko ko će više reći dosta više preko muslimanske leđa. Ali ok. Mi onako, mi smo, da pa ne kažem, uzeli smo ulogu Goru nego što je uloga žene koja sjedi kod kuće, hekla, pere, čisti, kuha. Što je uloga gora? Od nas nema produktivne ličnosti. Onoga koji će se u javnost promovirati, da kaže štiti interese islama i muslimana. Danas je nama teško da kažemo riječ istine onako samo da progovoriš. Pa šta će reći? Pa prati me, pa će, pa će me privesti, pa će me ispitivati. A pa šta je ako bi te privede ako te bude ispitivao? Čemu je problem? On radi svoj posao, ti radiš svoj. On mora. On ima nekog nadređenog kog se godi, Ali ti se godin položaj od njega. On je osoba koja nema u svom srcu imana. I on tebe privodi tajno dok si ti pričao javno. Ko, ko nešto, ovako nešto u, čošku? Ko ide nešto u tajnosti radi? Samo onaj ko te pravi Samo onaj koji da pravi belaj. Je tako, ali? Ne znam. A onaj koji je transparentan i onaj koji u javnosti za svoj stav, on ne misli zlo. Naprotiv, ti kažeš, ja ovo svoja prava, ja imam pravo da govorim, kaže, vaša politika je politika huškačka. Znaš šta huškam? li moja politika huškačka, što ja kažem da muslimani imaju pravo na odbranu svojih goli života. Jer huškačka politika reći da je džihad jedino sredstvo odbrane islama i muslima, to je muškačka politika. Je to namuškavanje? Pa nemojte, nemoj, niko vama sa džihadom neće ništa, primite svi islam i Allah i ona džemila. Pa je li tako, proučava je problem. Pa zato je islamska misija i postojala. Zato je Allah poslanik Allahom i sada nikad džihad nije bio poveden ni protiv koga, osim oni koji se osili. E, pošto ti sila, e to i moje sile. Imamo i mi kako nam pravimo. Ima ne zatrkanja. Pa, tako je bilo tako je bilo isto. A i danas, danas postoji krstaški džihad, danas postoji jevrijski džihad, sve postoji i oni su okrunisali islamski džihad kao riječ od čime? Terorizma, a svoj su prikrili takozvanom borbom za poredak, borbom za čovječanstvo, oni su oni koji će uspostaviti red i mir na zemlji, a kada im se kaže latuf sidu fil قالوا innama نحن مصلحون Nemojte činiti nered po zemlji. Oni kažu mi uspostavljamo red. Nije uspostaviti red ubiti milion Iračana. To nije red. To je totalni nered. Nije red uspostaviti ubiti milion Afganistanaca. To je totalni nered. Nije red ubiti pola miliona Čečena. To je nered. Nije, nije red uspostaviti takav red kao što se uspostavili u Bosni, ubili četvrt miliona ljudi. To je nered. Jel to red koji on uspostavlja? Je to red? A kada krene džihad i kada krene borba na Allahovom putu, šta? Smije se ubiti samo onaj koji je digao svoju ruku i onaj koji je digao pušku. Ne smiješ ubiti dijete, ne smiješ ubiti ženu, ne smiješ ubiti stara čovjeka i ne smiješ ubiti vjersku osobu. Osim onih koji imaju huškašku politiku. Smiju se spomenuti o Kad njima slično. Zatim, molim, od problema ljudskog vezanja za dunjaluk jeste što se ljudi jedni za druge vežu u ovo svjetskim koristima koji su trenutačni. A kad se raziđu jedni za drugima, izgrižu se prste, edani ga je edani ga je e, samo skrint, edani da se ono siromaši, da Bog da propao, e, da Bog ga mu ne bilo. Jela na to najbolje opisuje riječima kada kaže Al-ahilau jeo jezin ba'duhum Šta? Prijatelji će tog dana jedni drugima biti šta? Li ba'di radu neprijatelji illa mutaqim Osim Bogobojazni. Bogobojazan čovjek kada priđe svom bratu muslimanu on njega tako razumije, on njega tako doživljava i pojma kao sebe. I kad gledam tebe, ja moram da vidim sebi. Sve što tebe boli, boli me, meni je teško za to, <clears throat> Zašto? Jer znam da je Allah poslanik Allah sad sallam rekao: "Neće se u upotpuniti ima nekog od vas sve dok ne bude želio svojem bratu ono što želi se." I ja, to je za mene jedan slogan ovako vjeri, da ja svakom bratu muslimanu moram želiti ono što volim se. I da mu pomogneš i materijalno, i fizički, i psizički, što god da mu treba da mu pomogneš. I ne postoji među dva muslimana ustopšavanja u, u, u, u razgovoru o potrebama. Bolje je da musliman muslimanu pomogne, nego da musliman ide gdje? U Caritas, da ide u Crveni krst, da ide tamo u one organizacije koje će ga zaista, odnosno koje će mu zasigurno poruti da primi kršćanstvo, jer toliko je, recimo, ovaj, e, službe koje kakve humanitarne, a nisu ne ove krstaške organizacije su ispunjene njihovim takozvanim misionarima koji nude kršćanstvo muslimanima, posebno ovdje, ja sam to spomnio, opet spomenuti, samo u Sarajevu ima preko 200 krstaških humanitarnih organizacija. Samo u Sarajevu. Na pola miliona stanovnika, 200 njih. Ali hvala Allahu Đelešanu, zbog njihove aljkavosti i što ne znaju kako će te ljude privoliti. I pored Allahove subhanahu ta'ala milosti, i pored onoga na čemu su, jelde, dakle, bošnjaci od objeđenja i oni koji žive sa njima od muslimana, nebošnjaka, shvataju, odnosno znaju da ono što im se nudi jeste am baš ništa. A svakodnevno se bore, svakodnevno planiraju, svakodnevno se organizuju, svakodnevno prave koje kakve skupove, seanse, te ovu, te ono, te predavanje, te kino projekcije, sve s ciljem da se muslimana odvrate u svoje vjere. Vi pogledajte samo reklame, koliko su reklame prljave. Pogledajte samo reklamne panele po gradovima, između grada na cestama, koliko su pogani prljavi. Prodaje telefon i stavio govu žensku na telefon. Pa li ona napravila i subhanallah? Da je kupi ko robinju. Da džajz, ali. Pa ješ džajz. Ako je robinja, kupit ćemo je. Pa kupit ćemo je. Daćemo me tam nekome, pa nema žene. Toliko, dakle, toliko zlopotrebni ljudski mozak, kaže, osjetite kako nas slast metala. Pa je ona od ono ili metavačega ona Jo. Ali oni Prodaje hljeb, metnu žensku ruku. Prodaje ono, metnu žensku nogu. Prodaje ono, metnu ženske usne. Subhanallah ladim. Pa dok su više srozali taj, taj nemoral kod ljudi, da ljudi samo misle o ženama. Ljudi samo misle o ženama. Pazite, ali to je sve planirano. Instituti, eh, organizacije, uredi, mozgovi, mahniti ljudi koji samo planiraju kako odvojiti mase od veze sa gospodarom da bi ga vezali za dunjaloške naslade i ljepote. Ali baš na svakakav, na sve moguće načine. A ljudi nasiraju, pa se žrtvuju, daju, žude, lete, i on vidi onaj telefon i da ga kupi misli da uopće ono žensko sa njim. Nema bola ne bio kutija, ovako lika kutija, unutra slušalca i punjač završeno. Ali, možda vam kaži, kako oni znaju, kako oni planiraju da ljudske mozgove isprazne i isperu od onoga zašto, <laughs> je njihova funkcija. I onda svi jedni drugi podržavaju, samo ovo svjetskim, kako bi se, dakle, domogli ovo svjetskih pozicija i onda, živio onaj, onaj 33 puta, 30 puta, 100 živio, živio non transparenti, transparente, on kako zove, parole, lijep plakate, hoćemo bira na izborima, hoćemo ovoga, hoćemo onoga, hoćemo pravdu, hoćemo nepravdu. Dajte nam lopovluk, mi ćemo vas izvarat, mi ćemo sve pokrasti, ono što smo ne ostali, mi ćemo sve oduzeti. I non stop. I ljudi se za to vežu, i ljudi jedni drugima u toj potpomažu, kad se završi to, nigdje nikoga nema. I opet u njavu. A zar je tako teško ljudima isto tako plakate napisati, hajte ljudi u džamiju, hajte ljudi pokoriti sa Allahom. A jok, muslimani se boje da žrtvuju, da skupe toliko para, a imaju para, da skupe toliko para pa da non stop pišu, one, odnosno da lijepe plakate sa islamskim sadržajem. Prisjetite se Allah, kako je lijepo putovati, kad sam ja putao prije Kuvajta za Saudiju, pa na svakih kilometar uzkuru Allah, prisjetite se Allah pa onda nakon kilometar subhanallah. Ti odmah kažeš subhanallah, pročitaš i kažeš. Onda, nakon kilometar la ilaha illa, la ilaha illa. Pa onda hlavlaca, znači šta je hlavlaka? La havla vela kuvvete illa billahi la ilaha Pa ti to ponoviš. I tako od Kuvajta pa sve do, do Medine ili do Mekije. I mnogo pričaš na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar je nama, bismillah, halal, zar je nama teško to isto uraditi? Koliko je ta jedna reklama? Na koliko se mjesta može postaviti? jog. Mi to ne umijemo. Mi ne znamo da koristimo svoje resurse, ne znamo da koristimo svoj imetak, a kad je za Čejfove, kad je otići onaj, e, šta ja znam, tamo negdje, kako Mohamed, tamo pije, <laughs> tako, Izigravati se po vašerima, imamo za vašere, imamo za je jel tako Haled? Imamo za sve, imamo za jelo, imamo za izigravanja, imamo, ali baš za sve ono što rad kažu kemalijat, dobro Dakle, za sve stvari. za sve stvari koje nisu bitne ni važne našim životima, a nemamo za Allahom subhanahu Tala, vjeru. Allah nas upozorava pa kaže Kulu nefsin fatul naud. Svaka će duša iz smrt. Allah subhanahu wa ta'ala je svoga poslanika subhanahu wa ta'ala eh, upozorio. Upozorio ga na smrt pa kaže Efe imite efe humul halidun. Ako ti umriš, da će oni biti vječni. Neće iza tebe ostati. Muhammede. Neće za tebe ostati. Koliko generacija od onda pa do sada, dakle svih ovih 14 više vijekova, dakle kažem 15. vijek, jel, koliko je generacija prošlo, nikome ni traga nema. Sve ono što zateknemo po haremima jesu, oni turbani, nišani, one kocke kamena postavljene, da li tam neko ima, da li nema, mi ne znamo, ima ih svugdje. Neka su znali groblja premještati, jedan hađija priču, kaže, pa mi da ne, šta su trebali, da zemlju uzurpiraju, pa mi presijemo nišane, posadimo nišane, da ne bi komunistička vlast odzela zemlju, vakufsku, islamsku zajednicu, tako da. A sve se radilo, sve se se očuva, a, dakle, nema nikvog, ono što je zapisano i vješe. I to je sve što znamo. Sad ima Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَإِنَّمَا تُوفُونَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ A vi ćete biti nagrađeni za, one, za svoja djela na sudnjem danu. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ A onaj ko bude sklonjen od vatre i bude uveden u džennet, on će biti spašen. Džabe ti danas pozicija, džabe ti pozicija, džabe ti ugled, džabe ti fitin, džabe ti odijela, džabe ti sve. Džabe ti, pla, džabe ti ne, to nije nikakve koristi, nije nikakve svoje težine. Ako ti nećeš svoju poziciju, službenu poziciju koristiti za islam, ako si ti negdje šef, bez imalo slučaja kažeš, okupiš kolegi, okupiš radnike. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Od danas, kad kod je podne namaz, nema posla. Osim za da smo u medicini malo drugačiji. Nema posla. Nego hoću da vas vidim na namazu. Što ti si šef? Isto ko što ti možeš na red da rade, onaj pus možeš na red da klanjaju. Nije prinudno, ko neće, nek se ne nalazi u prostorijama gdje se klanja ili gdje se radi. Nek izađe napolje, nek pa da vidimo koliko će i biti stid. Dakle, nakon tog vremena, pa ga pozoveš po šef na razgovor. Pa šta je tebi? Jesi li ti sam sa, sa, sobom? Jesi li ti prisedi? Ovi kraje ti nećeš. Molim. Ovi kraje ti nećeš. Šta ti tebe će da lamu smrta? Ti si šef? Znači, znaš ga gura da, da, da proizvodi dunjalog, ne znaš li gura da onaj, pridonese za Allahom na vjeru. Hoće ti vidim safu, pa ti si bitan faktor našeg društva, na poslu, tako pokrivo prigiču. Danas vi nešto kovaj glafi, pa da i ti, ti ćeš ga bar navesti pravi put, nećeš ništa slagati. Ko je to još izgubio koji je stao u sad da klanja s Nije još niko izgubio. Nije još niko izgubio. Tako? Šta kada trećem safu salam U drugom merhama, upravo dobro jutro drugom. Jel? Ha? A letili su svi u safove kada je trebalo. Kad je bilo, kad je bila humanitarna organizacija arabskog kad su nudili pare, kad su davali pomoć, kad su svi maša tam zari sa vataj, ono siromas, danas kad više nije, kad sve Arape protirali ovo što malo sam ostalo ovih ljudi hoće nigdje protiraju, onaj, danas niko više ne priča, nije ti koga briga za njih, ništa. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ حَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُ A uživanje na dunjalku nije ništa osim samo varljivo. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kulu nesni daje katul maut, svaka će duša okusti smrt, وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْحَيْرِ fitne, a mi nas iskušavamo sa zlim i dobrim kao šta? Kao fitom, to jest kao iskušenjem u Elena Turđeun, a nama će se vratiti. Što znači da čovjek koliko god bude radio, koliko se bude jagmio, da gomila, da zarađuje, da gradi, na kraju će se vratiti samo Allah subhanahu wa ta'ala. U čemu je problem današnjih ljudi? Problem današnjih ljudi je u tome što su njihova srca zastranila, što su njihova srca slijepila. I onda Allah Čelšanu, kada govori o njima, pa kaže فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ بْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلَ قُلُوبُ الَّتِي فِي صُدُورُ Ne zaslijepljuju oči, nego zaslijepljuju srca koja su prsima. Jer su ljudi okrenuli glavu, okrenuli su glavu i leđa Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Opomen. Kad, kako god da ih pozivate, oni ne čuju. Kad izađemo sa ovakvog jednog sjela i onaj ko ne osjeća da me iman osvježi, i onaj ko ne osjeća da je nešto naučio, i onaj ko ne uradi ništa za islam, nakon što izađe iz, ovog mežida, on nije dobar musliman, nešto sa njim ne valja. Hodi ruku pod glavoj u 16. nije dobar musliman, ne može biti dobar musliman. Dobar je musliman onaj koji dođe pa kaže reci šta mogu raditi za islam. I da svakog jutra, kao što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj kada čovjek osvani, a prvo što pada na pamet dunjalog, Allah Želešanu mu zapečati njegovo srce, dakle učini srce zapečaćenim i ovdje mu se zapiše siromaštvo, od dunjalkom ne dođe siromaštvo koliko mora, dakle koliko treba da preživi. A onaj Kustani, pa prvo što pomisli jeste Allah subhanahu vjera, Allah Želešanu mu učini bogatstvo, bogatstvo srca, a u duži ne želi ga. Allah mi nikad nismo htjeli njavnika, Nikad. Allah ga Đelšanu darao uvijek. Samo ne trebaš mu se posvetiti. On će sam će ti doći. Vjeruj, sam će ti doći. Nećete promašiti ono što je Allah subhanahu zapisao ti Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 godina prije što je stvoren nebesa i zemlja. Zapisao Allah Đelšanu za tebe. Šta se sikiraš? Tvoje sve što jeste da šta? Da nijetiš. Da nijetiš, da ustaneš da Allah će dati. Ali kroz tvoj rijet, kroz tvoj rad, nek to bude za Allah Đelšanu vjeru. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Oma jeste ana wal basir. Nisu isti slijepi onaj koji vidi. Vola zulumatu vola nur. Niti tama, niti svjetlost. Vola zilun vola harur. Niti hladovina, niti osunčana i osvjetljena, osno vrela strana. Oma jeste vela'hjau vola lavvad. I nisu isti oni koji su živi i oni koji su mrtvi. I onda, kada doktor priđe da ga analizira onako sa vjerske strane, dođi kod Allahu subhanahu wa ta'ala ajta kada Allah Žešanu kaže em tahsebu ene ekseruhum jesme'une au jaqilun. Zar misli da većina njih čuje ili razmišlja? hum kelen am, oni su poput stoki. Bel hume varlu se i još više su zavodali. Zapečatio, Allah subhanahu ta'ala zapečatio njegovo srce. I govoriš se i trudiš se. Draga braćo i cijeni sestre, Allah mi nije više vrijeme da mi nikoga ubjeđujemo u, u, suštinu istine. Ne mogu da tebi ubjeđivati da je istina istina. Ne mogu te ubjeđivati. Možemo danas, možemo učiti, proučavati ono što do sad naučili, da razrađujemo i tako dalje, da napredujemo, a da se ubjeđujemo da uviđe ovo je istina, da mi govoriš ovo, nema više vakta. I danas, kogod vam dođe sa ciljem rasprave o bilo čemu, nemojte prihvatiti raspravu, jer rasprava je uništila one koji su bili prije vas. Oduzet će vam vrijeme, uzrokovat će vam ulcere u, želucima, dobćete čireve, onaj, kako se zove, to se daje iz ovih Šećer. Ma ja, molim, jest, povećati ti šećer, obočiš od masnoća, sva će se desiti upravo te njegove rasprave. Wallahi nisu vrijeme oni nisu vrijedni. Zato je Allah poslanik sallallahu upozoravao i kaže tako me Allaha odnosno radujte se i očekujte ljepote. Tako me Allaha, ja se za vas ne bojim siromaštva, nego se bojim da vam se Dunjaluk ponudi kao što je ponuđen bio prije onih onima prije vas, pa da se ne budete u njemu naticali, pa da vas uništi kao što je njih uništio. Kogod se bude naticao za Dunjalkom, on će sigurno propasti. Za razliku od vjernika, koji kada vidi učena čovjeka, on njemu leti i pita ga, daj mi nešto sa svoga izvora, daj nešto, tebi nešto nauči. Nemoj da mi danas dan prođe bez Jer Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, e dunja mel'unun, ili dunja mel'unetun, mel'unun ma fiha. je proklet i proklet ono što njemu. Illa zikre wa ma osim zikra i ono što mu je slično evo alimen, evo muta'allimen. I učenoga i onoga koji uči. Sve drugo je prokleto. Sve drugo je prokleto. Eto, Allah poslanik sallallahu se sallam kaže da dunjalu kod Allaha vrijedi koliko je krilo komarca. Ma seqa minhu kafiren. Ne bude ga napojio kafira. Jedan gutlja kafir. sada vrijedi kod Allaha dunjalu koliko vrijedi. A zamislite, nema digitalnu vagu. Stavite krilo, krilo, komasa na tu vagu. Hoće ništa vaga Ništa neće pokazati. E toliko ne vrijedi. A upravo za tim krilcetom, vidite danas ove mase ljudi, svi leti za tim krilcetom, malo. I još manje vrednijim od toga. Samo da, krilo komarca ima težinu, da ima težinu svoju masu, masivnu težinu, ne bi kjafir se ne pojio sa dunjaluka. A nema nikakve vrijednosti kod Allaha Pa je li dunjaluk se sebi? Za razliku od onih prvih generacija, koji kad vide da neko čini dobro, i oni pohrali da čini dobro. Davali na Allahom put, borili se na Allahom putu, stajali su jedan pored drugoga. Pa Halid ibn Velid krene sa dvije, tri hiljade boraca protiv 200 hiljada nevjeričkih, dakle, vojnika. A danas kad bi 200 hiljada muslimana bilo, ne bi stalo pred 200 čafira. Ne bi smjeli. Ne bi smjeli. Eno. Non stop te Gaza, umirete u Gazi ovo tako. Pred kim? Pred koliko miliona muslima? Pred dvije stotine i pedeset, odnosno 250 miliona muslimana. Pred njihovim očima oni ubijaju Palestinu 60 punih godina. 60 godina Palestina umire. A ko je za to kriv? Ko je za to odgovoran? Sjećate se vi prvog Afganistanskog rata protiv Sovjeta? Ima deset bošnjaka koji su tada otišli u džihad. Tada su otišli u džihad. I posle, i to, to se to tipno doba bila, svi tipna tipno doba, vrijeme komunizma. Otišli onomad, otišli su da se bore na Allahovom putu. Bilo među njima ljudi sufija, koji su učili, shvatili šta je džihad i otišli su. Danas, kada neko ode u džihad, pa ga tamo uhapse i pa ga protiraju ovamo, on ko najviše terorista. Subhanallah. Zar je terorizam braniti svoju vjeru? Ti imaš pravo da mene napadaš, a ja nemam pravo da se branim. Jel to ona obikratija koju ti meni nudiš? Jel to ono što ti još da ja zaglasam za to? Je to ono što ti meni namećiš? Isto ko što ti imaš, ovo sve nastavite ovdje. Isto ko što ti imaš pravo da se boriš za sekularizam, ja imam pravo da se bojim za šarijatsku islamsku državu. Hoću li ja doživjeti? Hoće li moja djeca? Hoće li moja unča, Nije bitno. Ali kad tad, pa makar u vrijeme Mahdija ili Isa, ali sad, ona će bit. Puklo vam srce ili ne puklo, ona će bit. I vlada će. Nestaće tiranije, nestaće nepravdi, pa će moći jagnje pored vuka da spava, a neće ga vuk napasti. vam ne pasalo, bit će. Ali nemate ni vi pravo da oduzimate nama naše pravo. Nikom nećemo naštet, nikom nećemo zuma učiniti, nikoga nećemo povrijediti, nego hoćemo samo svoje osnovno pravo da živimo u islamu, na islamski način i da nas niko ne dira. Vjerujte mi, braćo, ova država ide putem koji kaska za Evropsku uniju. Molio sam i molim Allaha Đelšanu i uvijek upućujte dole na, na vašu namazu. Da nikada ne uđemo u Evropsku uniju. Da Bog da nikada ne ušte. Allahu na amin. Ja ne daj da Bosna uđe u Evropsku uniju. Ne treba nam Evropska unija. Tako će nas, tako će nas pritiskat, Protjerali su nam Arape. Prvo su navali na njihove daje. Ubili su šeha Imara Šabana, posle su protjerali Imana Masrija i šta, sva, pa su protjerali muđahedine, pa evo sad i ovo što je ostalo malo ljudi ovdje, hoće da ih protjeraju, pa će u tome dječu urliju. Sad će nešto biti. Nemojte vi da će vas pustiti na mir, ne? Pa će vam onda krenuti sa dajama. Onda će vam krenuti sa dajama. Pa će vam ubiti nekoliko daja. Pa će vam zatvoriti nekoliko daja. Pa će vam nekoliko daja pozvati telefonima i reći Nemoj više da se vidimo u polju dave, pa će se neki od njih prepasti. će oni koji su najhrabriji, će oni koji najviše pričaju, će oni koji pozivaju, koji šire Allahovu vjeru. Zatvorit će oni koji su manje aktivni, oni koji nikad nisu aktivni, njih će skroz za kova za, stolice. I onda, što misliš šta se desa vama? Šta se desa vama? Neće vam se dati da izađete iz države da učite vjeru negdje van. Neće vam se dati, jer bilo je tako vremena, kad se nije prije dalo. Nećete moći putovati. Neće vam dati pa će vam skinuti brade, pa će vam ženama zabraniti kabe, pa će vam djecu učiti u školama sekularizmu, pa će to dijete sutra, pa će šta će naučiti? Kufr, Zeus, amor Ra, onaj tamo kako se zvao, Poseidon, zaboravio sam ja više njihove gluposti, legende. To će vam učiti djecu. Pa ćete opet se sakrijati po podruma, pa ćete ako vi budete aljka i budete pohrzat mjaluku, ne budete se boli sad za Allahom djeru, jer sad imate priliku, onda nikad je više nećete steći. Ne smijete izgubiti ono što vam je Allah poklonio. Ovo su da kažem fursat, kako znači fursat? Prilike. Ovo su vam fursati da sad iskoristite, da vi radite i činite za Allahom Đelšanom Da budete vi oni koji će se žrtvati i svoje vrijeme i da sutra dođe, šta možemo, vas 20, da uzme letke, idemo po čitavom gradu podijeliti, hoćemo jedan letak da podijelimo. Skupili smo 500-600 maraka, hoćemo da ga isprintamo, hoćemo da ga isprintamo, 10 ljakova, podijelit ćemo, podijelit ćemo. Koliko je zgrada, koliko je kaslica i za poštu, u svaku kasu ćemo upast. Nas 20, čitav grad možemo preplatiti. Pa isto tako ideju poslati braću u Tuzli, pa isto ideju poslati braću u Bihavaću i gore u Krajini ili šta ja znam Srednjoj Bosni. Da se to širi. A evo, mi onako, da nam je kecelje i ona kuhača i onaj kata ovak iskrivljena tu najviše pasa. Nemojte, draga braća, Allah Đerušana je stvorio ove naše žene, da one rade te poslove. One su pola društva, a rađaju i odgajaju drugu polovicu. I vjerujte mi da danas <clears throat> žene ostavljaju veliki dojam u društvu, više nego, više nego što su muškarci. Upravo što se muškarci posvjetili onome sve što nije Ja molim Allah Đerušana da nam podari snage da ustrajemo. Da Allah Đerušanu nam podari ispravna mjerila i vjeri i istine i okolnosti i suštine onoga vremena i prostora gdje živimo, da nam Allah Đelšanu dadne da savladamo sami sebi, da izađemo kao prve generacije što su izašle ljubav samo prema Allahu i njegovoj vjeru, a nikako prema ljubav, iz ljubavi prema dunjaluku i dunjalučkim nasladama, prolaznim takozvanim ljepotama. وصلى wa wa